kuwa iko siku utaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kulipwa mahangaiko yako uliyohangaikia hapa duniani na huko akhira kuna moja ya sehemu mbili imma aljanna wa imma an-nar ima malipo ya pepo nasallallahu aljanna au malipo ya moto waliyadhu billah na hayo hutoyapata malipo hayo isipokuwa kwa mujibu wa vile ulivyoishi na vile ulivyoshikamana na mafunzo aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa utafuata sheria na muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa mtume wake sallallahu alaihi wasallam fa anta minal faizin wewe ni katika waliofuzu na katika watu watakaoingia katika janna na ukikhalifu sheria ukawa ukiambiwa mauidha hayakuingii wala usikii basi ufahamu kwamba huenda makazi yako yakawa motoni wal billah na Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi wanadamu lakini hakutuacha kama wanyama bali ametupa mwongozo na mfumo wa maisha namna gani tuishi ili tukutane naye Allah jalla wa ala tukiwa salama na ikiwa tutafanya kinyume na alivyoamrisha tutakutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa ametughadhibikia miongoni mwa mambo ambayo Allah ametuamrisha ni kufungamanisha maisha yetu na kula vitu vya halali na mali za halali na akatukataza kula mali ya haramu na miongoni mwa mali za haramu ni mali ya riba miongoni mwa makatazo yaliyokuja na makemeo makali katika kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ni kula mali ya riba Allah subhanahu wa ta'ala amelikemea katika sehemu mbalimbali katika kitabu chake kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam amelikemea hilo يقول الله جل وعلا أنسيما الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا والي أنباو نكل ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس هواتو سماما كتوكا كوني مكابورياو إسبقوا نكاما أنفو سماما يولي أنباي أممزوغ أي شيطان كتوكانا نوازيم أممزوغ شيطان كتوكانا مس wazimu akapandisha wazimu mtu ndivyo watu watakapotoka kwenye makaburi yao na alama zao kubwa kwamba hao walikuwa ni wala riba watakuwa ni wenye kuweweseka kutoka kwenye makaburi yao dhalika annahum qalu hali imekuwa hivyo kwa sababu wao walikuwa wakisema hapa duniani innamal bai'u mithlu riba hakika hapana vingine biashara ni kama riba wakafananisha biashara wanazozifanya hakuna tofauti na riba kwa sababu huku tupata faida na huku tupata faida wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba na Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha biashara na akaharamisha riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih yeyote ambaye atamjia mauidha kutoka kwa Mola wake Allah jalla wa ala fantaha akakomeka kuchukua riba ikawa alikuwa anachukua lakini mauidha amemfikia akakoma na jambo hilo falahu ma salaf basi kitamjuzikia kile ambacho kimetangulia katika mali aliyoichukua wa amruhu ila Allah na jambo lake liko kwa Allah subhanahu wa ta'ala waman aada faulaika ashabun nar na wale watakaorejea kuchukua riba ikawa hawakomeki pamoja na mauidha yanayotolewa na makemeo makali yanayokuja dhidi ya wala riba basi wafahamu kwamba hao ni watu wa motoni faulaika ashabu nnari hum fiha khalidun hao ni watu wa motoni watakaa humo milele yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat anafuta Allah subhanahu wa ta'ala baraka ya mali ya riba na Allah anazidisha baraka katika sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim na Allah hampendi kila aliyekafiri mno kadhalika mwenye madhambi mengi kadhalika aya zikaendelea mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya ayyuhalladhina amanu bado anaendelea kukemea riba ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mmeamini ittaqullaha wa dharu ma baqiya min riba mugopeni Allah na acheni vile vilivyobaki katika riba kilichobaki katika riba msikichukue in kuntum mu'minin ikiwa nyinyi ni waumini wa kweli mnaomwamini Allah subhanahu wa ta'ala fa illam taf'alu msipofanya hivyo ikawa hamkukomeka kila mnavyoambiwa mwaleta propaganda na baadhi ya maneno ya watu wanayozungumza katika kuhalalisha riba ikawa mwaona maisha hayawezi kwenda isipokuwa kwa riba fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih basi mtangazieni vita Allah na mtume wake وإن, وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون lakini mkitubia kwa Allah jalla wa ala mkakomeka na jambo hilo la kula riba mtapata nyinyi rasilimali zenu la tadhlimuna wala tudhlamun hamtodhulumu nyinyi wakati wa kuchukua haki zenu wala hamtodhulumiwa kadhalika kile mnachokichukua hamtodhulumu wala hamtodhulumiwa mnapopewa haki zenu nyinyi pengine mtu umemkopesha mtu kwa mali mfano wa riba ziko aina nyingi lakini nitatoa mfano ambao umezunguka kwenye jamii zetu hizi ambao imekuwa ni jambo sugu na jambo ambalo kila mara linafunguka na hasa kwenye miji yetu sisi kwa sababu ya ugumu wa maisha na hali ngumu za kimaisha ambazo zinawasibu watu na kutusibu watu wakafungua mlango huu wa kukopeshana kwa mali za riba mtu atakopa shilingi elfu kumi lakini kwenye kurudisha lazima arudishe elfu kumi na moja ile shilingi elfu moja iliyozidi inaitwa riba na ndicho alichokikataza Allah subhanahu wa ta'ala akasema Allah jalla wa ala inatakiwa sisi tuchukue haki yetu ukikopesha shilingi elfu moja basi rudishiwa elfu moja ukikopesha elfu kumi rudishiwa elfu kumi uruhusiwi kuzidishiwa juu ya mali yako uliyoitoa na hiyo ndio inaitwa riba na nimezungumzia hii kwa sababu ndilo linalozunguka kwenye jamii yetu sana. Maal asafi shadid, katika mji wetu huu watu wengi wamefungua mlango huu. Utawaona vijana wa Kiislamu na Waislamu mbalimbali wanafungua vibanda vyao. Mtu anasafisha frame yake vizuri, anaipamba vizuri, mara baada ya muda mikopo ya riba. Kila sehemu yamejazana mambo haya, na sisi tuna wajibu wa kuyakemea haya kwa sababu tusipozungumza jambo hili tukaliacha na kuwaogopa watu kwa ajili eti tutagusa maslahi yao adhabu ya Allah jalla wa ala ikija tutukumba sote na hivyo nilivyotueleza mtume sallallahu alaihi wasallam tusipokemea munkarati na mambo mbalimbali yaliyokatazwa na sheria basi adhabu ya Allah ikija inatukumba sote afadhali mtu afanye lakini ajue kwamba mimi nishawahi kuambiwa na jambo hili ni haramu chumo la riba ni chumo baya sana lilikataza Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana Allah jalla wa ala akatoa mwongozo kwa wale wanaokopesha asema wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara ikiwa yule mkopeshwaji yule anayekopeshwa ni mwenye ukata pengine umemkopesha mpaka mwezi wa saba mwishoni hajapata mtu huyo basi ni kumngoja mpaka wakati wa uwepesi atapopata uwepesi atakurudishia mali yako lakini msichukue riba ndio maana aya hii wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara ikiwa ni mwenye ukata yule uliyemkopesha mngojee mpaka wakati wa wepesi lakini usimwongezee deni sababu kuna watu wanakwambia si mkataba wetu ulikuwa mpaka mwisho wa mwezi wa saba maadamu hukupata basi utaniongezea faini ile faini ile ni riba pia imekatazwa katika sheria ni waislamu wangapi wanafanya mambo haya ni benki zinazoita za Kiislamu ngapi zinafanya miamala ya riba wakayaita majina yasiyokuwa ya riba kwamba hii siyo riba hii ni muamala fulani hali ya kuwa ni riba na kisheria ni riba mambo haya tusipoyakemea nitakuja tugharimu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala kisha Allah asema wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun ikiwa mtatolea sadaka kajitolea lillahi rabbil alamin hiyo ni bora kwenu nyinyi ikiwa mnajua nyinyi basi msichukue riba kwa ndugu zangu Waislamu, makemeo yaliyokuja katika jambo hili ni makali kuliko watu wanavyofikiria. Sasa kuna baadhi ya watu wana hoja zao za kishetani. Ukiwaambia maneno kama haya, anakwambia kama unatukataza riba, basi tupe wewe pesa. Sasa mimi nitakula nini? Familia yangu itakula nini? Kwani hii Qur'ani aliyeishusha ni nani? Ni sisi. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayesema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wadharu ma baqiya min riba enyi ambao mmeamini muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala acheni vilivyobaki katika riba ni haram kwa mujibu wa alivyoeleza Allah jalla wa ala ambaye ndiye anayeturuzuku sisi na yeye ndiye anatakiwa tumuombe riziki pamoja na sa'i yetu tumuombe Allah jalla wa ala na tujifunge na mafunzo yake na si kutoa shubhati mbalimbali kwa kudhani kwamba umeshinda kwa kumwambia yule anayekukemea kula riba kwamba kama kama basi wanikataza nipe wewe utakuja kukutana Allah jalla wa ala atakuadhibu inatakiwa ukomeke na jambo hili lakini maal asaf kuna baadhi ya mashaikh ambao wanalingania juu ya jambo hili na kulitetea na kuwafungulia watu mianya na kuhalalisha jambo ambalo amelharamisha Allah subhanahu wa ta'ala ni kufru wal billah unamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala huyo mtu ni mbaya zaidi kuliko mlariba anayejua uharamu wake Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa mambo mabaya ambayo yamekatazwa na sheria ni kula mali ya riba. Ziada katika mikopo ambayo tunaipata ni jambo la haramu, na wewe unaikopesha kwa sampuli hiyo, ufahamu unakula moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah al-afiyata was-salam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'ala adh-dhalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس عباد الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون نقزان وإسلام كل مال يا ni jambo la hatari kwako wewe muislam fi dunya wal akhirah na madhara yake yanaanzia hapa duniani kabla al-akhirah ni watu wangapi ambao wamekimbia miji yao kwa sababu ya mali za riba wamekusanya mali huko alikuwa anafanya biashara yake vizuri pengine mtaji wake milioni tano mara biashara ilipoanza kukua wakaja watu washawishi wale wanaotoa mali kwa njia ya riba na kukopesha wakamshawishi na yeye akakubali alafu mali yake yote ikateketea halafu akabaki anadaiwa ikawa ni sababu ya kukimbia mji wake ni wangapi hawaishi kwa amani kwa sababu ya mikopo ya riba na hiyo ndiyo sababu Allah subhanahu wa ta'ala akakataza mali hii kwa sababu ni dhulma anakula dhulma yule ambaye anachukua mali hii na wewe ukichukua mali hiyo ukaridhia pia umekula mali ya haram na utajitesa kwenye maisha yako hakuna yeyote anayeweza akala riba akastakimu kwenye maisha yake hata kama ataonekana mbele za watu ana fakhri ana mali nyingi mali hiyo haimsaidii chochote ana jaka la roho mtu huyo haishi kwa amani wanawake wangapi waliodhalilishwa na vijana kwa sababu ya mali za riba wangapi katika miji yetu hii tunashuhudia mambo hayo mara ngapi wanawake wanadhalilika kwa sababu ya jambo la riba alikuwa afanya biashara yake vizuri enda vizuri akaingia kwenye mambo ya riba atafutwa kila kona na kudhalilishwa kwa sababu ya mali hizi za riba tukomeke na jambo hili na tumwogope Allah subhanahu wa ta'ala huenda mtu akaona kwamba ah, mimi nimeajiriwa tu kwenye benki hii au ni mimi ni mwandishi tu ah, mimi shahidi tu lakini sili hii mali ya riba mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na dhambi hili lilivyokuwa kubwa na baya amewakemea wote wanaoshiriki katika jambo la riba kuanzia mlaji mwandishi shahidi na kila atakayeshiriki hadithi ya Jabir radhiallahu anhu عند مسلم anasema mtume sallallahu alaihi wasallam laana rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba amemlaani mtume sallallahu alaihi wasallam amla riba wa mukilahu na mwenye kuitoa hiyo riba yule mlaji amelaaniwa yani anayechukua mali kwa mkopo ambao anajua ataenda kulipa riba amelaaniwa na kadhalika yule mtoaji naye pia amelaaniwa wakatibahu na mwandishi wake pia naye amelaaniwa na mtume sallallahu alaihi wasallam wa shahidaihi na mashahidi zake wawili wale wadhamini wale wanaodhamini jambo la riba pia wamelaaniwa na mtume sallallahu alaihi wasallam waqala hum sawa na mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hawa ni sawa sawa katika madhambi kuanzia mlaji kila atakayeshiriki katika jambo hili bila shaka dhambi hili si jambo dogo kadhalika hadithi ya Abdullah ibn Hanzala hadithi amepokea Imam Ahmad al-Imam at-Tabarani rahimahumullah Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema dirhamu riba dirham moja ya riba yakuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lam anayoila mtu hali yakuwa anajua ashaddu min sitti wa zania ni mbaya mno dirhamu hiyo kuliko kuzini na wanawake 36 wewe tafakari unazini wanawake 36 na jambo la dirham moja shilingi mia unayokula kwa ajili ya riba haya ni mafunzo ya Uislamu na si maneno yetu mtu akakaa akasema ah mawahabi ndivyo walivyo kila kitu kwao haramu tu sasa wewe endelea kula alafu uone utakapoteseka kuanzia hapa duniani mateso utakayoyapata kwa sababu ya kutafutwa na jaka la roho na kadhalika siku ya kiyama ndipo utakapata yakini kwamba kumbe yaliyokuwa yakizungumzwa na hao ambao wanawatuhumu kwamba ni wasemaji sana wa watu kwamba je ni sawa au si sawa lakini natakiwa tukomeke na tuchukue fursa hii katika uhai wetu kutengeneza maisha yetu ya baadaye ya akhira mbele za Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala alipokea akielezea ubaya wa riba anasema rahimahullah innahu jaa fil wa'idi ala riba hakika mambo yalivyo yamekuja makemeo makali juu ya riba ma lam yati ala dhanbin duna shirki makemeo ambayo hayajaja kwenye dhambi lolote lililo chini ya shirki kwa maana shirki ndio ashad zaidi kuliko riba lakini dhambi linalofuatia baada ya makemeo ya shirki katika Qur'an na Sunna ni dhambi la riba walihadha na kwa ajili hiyo jaa fil hadith imekuja katika hadithi alladhi turquhu mutaaddida ambayo njia zake ni nyingi arriba 72 بابا hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam asema riba ina milango mbili adenaha mithlu itiyani rajuli umma iliyo chini yake kuliko riba zote kwa udogo na uchache ni mtu kumwendea mama yake mtu akamwingilia mama yake ndio jambo lilokuwa dogo katika riba bila shaka mnaona ubaya wa jambo hili na sababu ya kwa nini tulikemea jambo hili kwa vikali na kwamba watu wakomeke na jambo hili hadithi yamesaisha Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala katika Sahihul Jami' kwa ndugu zangu waislamu dhambi hili ni dhambi baya inatakiwa watu wakomeke nalo na watu wajitahidi kula mali ya halali wajiepushe na riba fanya biashara yako weka asbab muombe Allah subhanahu wa ta'ala na haya maisha yamekuwa magumu kwa sababu sisi hatutaki dini ya Allah jalla wa ala na tutaishi kwenye udhalili huu muda wa kuwa hatutaki mafunzo ya Allah na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam na hila ameliahidi Allah jalla wa ala kwamba watu hawawezi kutoka kwenye udhalili mpaka warejee katika dini ya Allah jalla wa ala inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim hakika Allah subhanahu wa ta'ala hata masaib yaliyopo kwa watu yanayowasibu katika ukata njaa na maradhi na majanga mbalimbali yanayopata mpaka wabadilishe yaliyomo katika nyoyo zao watakapoamua kushikamana na mafunzo sahihi ya Uislamu Allah subhanahu wa ta'ala atawaneemesha kwa neema mbalimbali na kadhalika atawalipa janna na ndugu zangu waislamu yakija makemeo kama haya usiangalie uhai wako wa duniani kwamba mimi nitaishije na watoto itakuwaje sasa nikiacha riba wewe tafuta riziki ya Allah ni pana na Allah ni ar-Razzaq lakini ufahamu kwamba wewe baada ya miaka 60 70 80 utaondoka katika maisha haya utaenda kukutana Mola wako Allah Jalla wa Ala haijalishi uliishi tajiri au fakiri utaenda kulipwa matendo yako uliyotanguliza ole wako uwe ulikuwa wewe ni mlariba halafu ndipo yakini kwamba kweli nilikuwa nikiambiwa katika jambo hili ni mambo ya hatari ndugu zangu waislamu nususi za kuhusu riba zimekuwa nyingi na akwali za salaf na akwali za ulama juu ya kukemea dhambi hili la ulaji wa riba maal asaf limekithiri kwa watu mpaka watu wanaonekana ni watu wa dini wanafanya mambo haya na wanakula riba na kujuzisha na kujuzishia watu ah, kuna mlango wa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 إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم